Šeštas skirsnis Žemaugė žmogysta tiesiai neatsakė į klausimą, tik pareiškė. Džentelmenai, gal aš kaip tik turiu tai, ko jūs ieškote. Jie sustojo nerištingai ir nustebė, o tuo tarpu jis ramiai nuėjo į rūbinės galą, grįžo su pilnom rankom žvilgančios į dabro ir ramiai kaip pardavėjas padėjo jį ant prekystalio. Tai buvo dvylika peilių ir šakučių. Jūs, jūs, pradėjo pulkininkas, galiausiai visai išvestas iš pusiausvėros, paskui nužvelgė blausai mažai kambarėlį ir pamatė du dalykus. Pirma, kad žemaūgis juodai vilkinti žmogus yra su sutana ir antra, kad kambarėlio langas išdauštas, tarsi kas veržliai būtų pro jį iššaukęs. Pernelik vertingi daiktai, kad būtų laikomi rūbinėje, ar ne? Pastebėjo kuningas linksmai ir šaltakraujiškai. Ar, ar tai jūs pavogė cidabrą? Smikčiojo misteris Orlis įsistebeilydamas. Jei ir taip, maloniai atsakė kunigas, tai gražinu jį. Bet juk jūs nepavogėt, pasakė pulkininkas Paundas, vis tebe žiūrėdamas į iškultą langą. Nuoširdžiai sakant, tai aš jo nepavogiau. Tarsi juokaudamas atsakė kuningas ir oriai atsisėdo ant taburetės. Bet žinote, kas tai padarė? tarė pulkininkas. Tikrojo jo vardo nežinau, ramiai atsakė kuningas, bet šitą žinau apie jo jėgą ir labai daug apie jo dvasinius sunkumus. Aš įsitikinau jo fizinę jėgą, kai mėgino mane pasmaukti, o jo moralinės savybės įvertinau, kai jis atgailavo. Tik paklausykite, atgailavo, sušuko jaunasis Česteris, kažkaip arogantiškai nusijuokęs. Tėvas Braunas atsistojo ir susidėjo rankas už nugaros. Keista, ar ne? tarė jis kad vagis ir sukčius atgailautų, kai tiek daug turtingųjų ir aprūpintųjų lieka užkėtėję ir lengvabūdiški ir niekam iš jų jokios naudos, atleiskite man, aš jums šitą paaiškinsiu. Jei jūs abejojate praktinę atgailos naudą, štai jūsų peiliai ir šakutiais. Jūs esate dvylika prisiekusių žvėjų ir štai visos įdabrinės jūsų žuviais, o mane Dievas sukūrė būti žmonių meškeriotojų. Ar sugavote tą vyrą? paklausė pulkininkas susiraukęs. Tėvas Braunas atidžiai pasižiūrėjo nepatenkintą piktą veidą. Taip, atsakė jis, aš sugavau jį nematomų kabliuku ir nematomų valu, kuris toks ilgas, jog leistų jam nuklysti į pasaulio galą, bet vos truktelėjus jis grįžtų atgal. Stojo ilga tyla, paskui vyrai nunešė atgautą sidabrą parodyti savo draugams ir su savininku aptarti keistus įvykius, bet rimtaveidės polkininkas tebesidėjo ant lentos tabalodamas ilgomis laibomis kojomis ir kramtydamas tamsius ūsus. Galiausiai jis ramiai tarė kunigui. Vagies būta protingo vyruko, bet manau, kad pažįstu ir protingesnį. Jis buvo protingas žmogus, atsakė kunigas, bet nežinau, ką laikote tuo protingesniu. Turiu galvoje jūs, pasakė pulkininkas trumpai nusijuokęs. Aš nenoriu, kad tą vyruką įkištų į kalėjimą, būkit ramus dėl to. Atiduočiau daug sidabrinių šakučių, kad tiksliai sužinočiau, kaip jūs įsipinėte šią aferą ir kaip išpešėte iš jo sidabrą. Manau, kad jūs čia iš visų gudriausias. Atrodė, kad tėvui Braunui patiko širkštokas kariškio atvirumas. Žinoma, tarė jis šipsaudamasis apie jį kaip žmogų ir jo išvaizdą – Aš jums nieko nepasakosiu, bet nematau jokios ypatingos priežasties, dėl kurios negalėčiau papasakoti tiesiog išorinius faktus, kuriuos pats sužinojau. Netikėtai lengvai jis peršoko per barjerą ir atsisėdo šalia pulkininko paundo, tabalodama savo trumpomis kojomis, kaip mažas berniukas ant vartelių. Jis ėmė pasakoti taip laisvai, tarsi kalbėtųsi su senu draugu per kalėdas prie žydinio. Matote, pulkininkė, pradėjo jis. Aš buvau uždarytas aname mažame kambarėlėje, ten šitą rašiau. Ir išgirdau koridoriuje žingsnius, tokius keistus, kaip mirtie šokis. Iš pradžių buvo girdėti skobus jokingi žingsneliai, tarsi kas nors eitų ant pirštų galų, paskui pasigirdo lėti, nerupestingi, girždantis žingsniai, tarsi solidus vyras vaikščiotų, rūkydamas cigarą bet prisiekiu ir vieni ir kiti žingsniai buvo tų pačių kojų ir jie pasigirsdavo pakaitomis. Pirmiausiai bėgimas, paskui ėjimas, o paskui vėl bėgimas. Aš stebėjausi iš pradžių šiaip savo, o paskui gerokai susidomėjęs, kodėl žmogus turėtų vaidinti iš karto šias dvi roles. Vienus žingsnius aš pažinau, jie buvo tokie kaip jūsų polkininkė. Tai buvo eisena sotaus džentelmeno, kažko laukiančio, vaikščiojančio ne dėl to, kad yra susijaudinęs, bet dėl to, kad judėtų. Supratau, kad ir antroji eisena man iš kažkur pažįstama, bet negalėjau prisiminti, kokiuose savo kelionėse buvau sutikęs tą keistą padarą, kuris taip keistai lakstytų pirštų galais. Tada kažkur išgirdau skambant lėkštės ir atėjo aiškus kaip diena atsakymas – Tai buvo padavėjo eisena, kūnas palinkęs nuožulniai į priekį, akys įsmeigtos į grindis, frakos kvarnai ir servetėliai plaikstosi. Tada dar minutėlę pamaščiau ir supratau, kad įsivaizduoju nusikaltimą taip aiškiai, tarsi pats būčiau ketinęs jį padaryti. Pulkininkas Paundas skvarbiai pažvelgė į pašnekovą, bet malonios pilkos jo akis buvo įsmeigtos į lubas beveik ilgesingai. Nusikaltimas, kalbėjo jis lėtai, yra kaip bet koks kitas meno kūrinys. Nesistebėkite, nusikaltimai yra jokių būdų ne vieninteliai meno kūriniai, kurie ateina iš pragaro dirbtuviais. Bet kiekvienas meno kūrinys, dieviškas ar velniškas, turi vieną būtiną žymę. Turiu galvoje tai, kad jo pagrindas yra paprastas, nesvarbu, koks sudėtingas gali būti jo atlikimas. Sakysim, Hamlete – ką pokasėjo groteskiškumas, išprotėjusios merginos gėlis, fantastinis ozriko žavesys, vaiduoklio bliškumas ir kaukolės įsišėpimas, tai keistybės, susipinusios į tam tikrą vainiką apie vieną paprastą, juodai apsirengusią žmogaus figūrą. Na, čia taip pat kalbėjus lietai atsistojęs ir šipsodamasis. Čia taip pat yra paprasta juodai apsirengusio žmogaus tragedija. Taip, tarė jis, matydamas, kaip pulkininkas nustebęs pakėlė akis. Šiuo pasakojimu esmė krypsta į juodą fraką. Čia, kaip ir Hamlete, esama senoviškų anomalijų. Sakykim, jūsų klubas – Yra padavėjo lavonas, kuris buvo ten, kur neturėjo būti. Yra nematoma ranka, kuri šluotė nušlavė nuo jūsų stalo sidabrą ir išgaravo. Bet kiekvienas protingas nusikaltimas yra galiausiai pagristas, kuriuo nors vienu visiškai paprastu faktu. Kokiu nors faktu, kuris pats savaime nėra paslaptingas. Paslaptingumas ateina vėliau, kad nukreiptų mūsų mintis nuo to fakto. Šis stambus, subtilus ir pelningas nusikaltimas buvo pagrystas tuo paprasčiausiu faktu, kad džentelmeno vakarinis rūbas yra toks pat kaip ir padavėjo. Visa kita buvo vaidyba, stulbinamai gera vaidyba. Vis dėlto prabilo pulkininkas atsistojęs ir susiraukęs žiūrėdamas į savo batus, aš nesu tikras, kad suprantu jūs. Pulkininkė, pasakė tėvas Braunas, Aš sakau jums, kad šis įžulumo arhangelas, kuris pavogė jūsų šakutės, vaikščiojo šiuo koridoriumi pirmin ir atgal šimtus kartų visų akyse, šviečiant visoms lempoms. Jis nesislapstė tamsiuose kampuose, kur galėjo būti įtartas. Priešingai jis buvo apšviestuose koridoriuose ir visur, kur tikėjo, atrodė, kad jis ten turi būti teisėtai. Neklauskit manęs, kaip jis atrodė, jūs pats jį matėte šį vakarą kokius šešis ar septynis kartus, jūs laukėte su visais kitais didikais prieš kambaryje ten koridoriaus gale, kur prasideda terasa. Kai tik jis pasirodydavo tarp jūsų, džentelmenai eidavo lengvu padavėjo žingsniu, nulenktą galvą su besisplaikstančia servetėlę. Jis įleikdavo į terasą, pataisydavo staltiesę ar ką kitą ir vėl nuskubėdavo raštinės ir tarnų patalpų link, o tada, kai pasirodydavo raštiniais raštininkui ir padavėjams, jis jau būdavo tapęs kitų žmogumi, kiekvieną savo kūno skaidulą, kiekvienu instinktyviu judesiu. Jis vaikščiodavo tarp tarnų su tokiu įžuliu vangumu, kokį jie visi matydavo savo klientuose. Jiems nebuvo naujiena, kad svarbi asmenybė iš vakarienės dalyvių vaikščiotų po visą namą ir žvėri zoologijos sodo narve. Jis žinojo, kad niekas taip neišskiria prašmatnios draugijos narių, kaip vaikščiojimas ten, kur jiems patinka. Kai jam visiškai įkreidavo vaikščioti tuo koridoriumi, jis apsigręždavo ir žingsniuodavo atgal pro raštinę. Arko šešėlyje, toj pat už raštinės jis tarsi magišką lasdelę moselėjus persikūnydavo, nuskubėdavo į priekį ir atsidurdavo tarp dvylikos prisiekusių žvėjų, kaip vergiškai nuolankus tarnas. Argi džentelmenai kreips dėmesį į atsitiktinį padavėją, argi garbingas vaikščiojantis džentelmenas sukelia įtarimą padavėjams, kartą jis iškretė šalčiausią triuką. Nuėjęs prie virtuvės, šūktelėjo, kad duotų sifoną su sodos vandeniu, sakydamas esas ištrauškės. Jis maloniai Pasakė, kad nusineš pats, taip ir padarė. Jis pernešė jį skubiai ir vikriai per patį jūsų būrį, kaip padavėjas, gavęs aiškia užduotį. Žinoma, tai negalėjo tęstis ilgai, bet jam tai reikėjo sulaukti, kol bus baigtas valgyti žuvies patiekalas pats blogiausias momentas. Jam buvo tas, kai padavėjai išsirikiavo, bet netgi tada jis sugebėjo atsilošti sieną prie kampo taip, kad tą svarbį akimirką padavėjai manė jį esant džentelmeną, o džentelmenai palaikė padavėjų. Toliau viskas ėjo kaip sviestų patepta. Jei bet kuris padavėjas užtikdavo jį ne prie stalo, matydavo jame apatišką aristokratą. Jis tik tai turėjo gerai pasirinkti laiką, porai minučių, nurenkant lėkštės po žuvies patiekalo – tapti greitų tarnų ir pats jas surinkti. Jis sukrovė lėkštės ant bufeto, susikimšusi dabarą į savo vidinės kišinės, nuo to jos išsipūtė ir nukūrė kaip kiškis, girdėjau jį bėgant. Patekęs rūbinin, jis vėl tapo džentelmenu, staiga iškviestu su reikalais. Jis turėjo tik tai paduoti savo numerėlį rūbininkui ir elegantiškai išeiti taip, kaip jėjo. Bet, bet taip jau pasitaikė, kad rūbininkas buvau aš – ką jūs jam padarėt, sušoko pulkininkas neįprastai energingai. Ir ką jis jums pasakė, atsiprašau, nepalaužimai tvirtai tarė kunigas, štai čia ir pasibaigia pasakojimas. Ir prasideda visas jo įdomumas, sumarmėjo Paundas. Atrodo, kad suprantu jo profesinį triuką, bet nemanau, kad suvokiu jūs iški. Man reikia skubėti, tarė tėvas Braunas. Jie nuėjo drauge koridoriumi į holą. Ten jie pamatė žvalų strazdanotą Česterio hercogo veidą, jis energingai ir skubiai ėjo jų link. Eime paunai, sušuko jis uždusęs. Aš visur jūsų ieškojau. Vakarienį puikiausiai vyksta toliau ir senasis Orlis turi pasakyti kalbą išgelbėtų šakučių garbiai. Mes norime įvesti kokią nors naują ceremoniją šiai progai pažymėti. Dabar, kai atgavome sidabrą, ką jūs siūlote – Na, tarė pulkininkas kiek sarkastiškai nužvelgdamas jį, aš siūlyčiau, kad nuo šiol dėvėtume žalius frakus vietoj juodų. Niekada nežinai, kokios klaidos gali kelti, kai atrodai taip panašus į padavėją. Nesąmonės, pasakė jaunasis vyras, džentelmenas niekada netrodo kaip padavėjas. Nei padavėjas kaip džentelmenas, aš manau, pasakė pulkininkas, paundas taip pat niūriai nusijuokęs. Šventasis serė, jūsų draugas veikiausiai buvo labai apsukrus, jei sugebėjo apsimesti džentelmenu. Tėvas Braunas iki kaklo susisegiojo kasdienišką apsiaustą, nes naktis buvo audringa ir pasiėmė nuo stovo savo paprastą lietsargį. Taip, pasakė jis, tikriausiai labai sunku būti džentelmenu, bet žinote, aš kartais pagalvoju, kad galbūt taip pat sunku būti padavėju. Ir taręs sudėv, jis atidarė sunkęs tų, malonumų rūmo duris, auksiniai vartai užsivėrė ir jis skubiai nužingsniavo drėgnomis tamsiomis gatvėmis ieškoti pigaus omnibuso. Šokančios žvaigždys Pats nuostabiausias iš visų mano nusikaltimų, sakydavo Flambo, sulaukęs didžiai garbingo senyvo amžiaus, per atsitiktinumą buvo ir paskutinis. Tai įvyko per kalėdas – Kaip menininkas aš visuomet stengdavausi, kad nusikaltimas pritaptų prie metų laiko ar vietovės, kurioje tuo metu būdavau nelaimiai, panašiai kaip skulptūrai, parinkdavau kokią nors terasą ar sodą. Mat dvarininkai turi būti apgaudinėjami erdvėse kambariuose su ažuoliniais paneliais, o tuo tarpu žydai atvirkščiai privalo pasijusti lėkė be skatiko ričia kavinės prieblandoje o jei sumanyčiau išvaduoti nuo jo paties turtų dvasininką – Tai iš tiesų nėra taip paprasta, kaip gali pasirodyti. Nukeldinčiau jį tarp žalių vėjų ir pilkų katedros bokštų. Panašiai, nusavinės pinigų iš turtingo, bet nedoro valstiečio Prancūzijoje, bet tai vargiai įmanoma, aš su didžiausiu pasitenkinimu nutremčiau šį netikelį tarp daugybės pilkų kirptų tuopų ir gudžių galijos lynių, kur klajoja galinga mėlė dvasia. Taigi, paskutinis mano nusikaltimas įvyko per kalėdas. Nutaikingas, malonus, angliškas buržazijos sluoksnio, dikensiškas nusidėjimas. Tai įvyko netoli patnio sename gražiame pasiturinčių žmonių name, su platėjančiu keliu į sodybą ir arklidė šalia, name su savininko pavardė ant abiejų vartų ir araukarija. Bet pakaks apie tai, juk jums tokia aplinka pažįstama. Nesu tikras, kad su mane ir taisyklingai pameigdžioju Dickenso stilių. Ir tiesiog gaila, jog jau tą patį vakarą teko dėl to apgailę stauti. Tačiau Flambo pradėdavo pasakoti savo nuotikio esmę ir netai ši esmė atrodydavo keista. Išoriškai ji buvo visai nesuvokiama, tačiau tas, kas jos nežino pirmiausiai ir turi ją išnagrinėti kaip tik išoriškai. Taigi visa drama prasidėjo tada, kai atsivėrė laukujas namo durys ir antrausiaus kalėdų dienos popietę pasirodė jauna mergina su duona paukščiams lesinti. Ji buvo malonaus veido, rudų drąsių akių, bet jos figūros negalėjai nuspėti, kadangi buvo taip apsimuturiavusi rudais kailiais, jog sunku buvo atskirti, kur jos pačios plaukai, o kur kailis. Jei nemalonus veidas, galėjai palaikyti ją stripinėjančių meškiuku. Žiemos popietę Rausvino sutemos ir raudona šviesa jau slenko bežėdėmis lysvėmis, nuklodama jas negyvų rožių šešėliais – Prie vienos namo pusės šlėjos arklidiai, kitoje pusėje alėja ar dengta laurų arkada vedė į sodo gilumą. Jauna mergina, išbarščiusi duoną paukščiams, tą dieną jau ketvirtą ar penktą kartą, kadangi duoną suėsdavo šuo, abejingai pasuko laurų taku į ištisus metus žaliuojančių augalų plantaciją. Čia jį sušuko iš nuostabos – natūralios ar apsimestinės, ir žiūrėdama į aukštą sodo sieną pamatė kažkokį nežemišką siluetą apžergusi tvorą. Ak tik nešokite žemin, miseri krukai, sušuko ji, susijaudinusi, jūs labai aukštai. Asmuo apžergęs tvorą lyg skraidantį žirgo buvo aukštas, liesas jaunas vyras tamsiais plaukais, styrančiais lyg šepetys, itin inteligentiškų veido bruožo, bet išbliškusios beveik nenatūralios odos palvos. Šios bruožus dar labiau ryškino akį, verintis raudonos kaklaraištis, vienintelis kostiumo atributas, kuriuo jis atrodo bent kiek rūpinosi. Tikriausiai tai buvo simbolis. Nekreipdamas dėmesio į merginos nerimastingą prašymą, jis striktelėjo lyg žiogas žemin šalia jos, nors tikrai galėjo susilaužyti kojas. Turbūt palaikėte mane įsilaužėliu, tarė ramiai, jei nebūčiau gimęs aname puikiame gretimame name, tikrai galėtumėte mane juo laikyti. Šiaip ar taip, nematau čia nieko blogo. Kaip drįstate taip kalbėti, užprotestavo mergina. Na, tarė jaunolis, jei esi gimęs net toje tvoros pusėje, tai nėra nieko blogo, jei vėliau ją ir perlipi. Niekad nežinau, ką jūs pasakysite ar padarysite, atsakė mergina. Aš ir pats dažniausiai nežinau, atsakė misteris Krukas, bet dabar esu toje tvoros pusėje, kuri man ir reikalinga. O kuri jums reikalinga, paklausė šypsodamasi jaunoji mergina. Reikalinga ta pusė, kurioje esate jūs, tarė jaunuolis, pavardė Krukas. Jiems einant laurų taku į kitą saudo pusę, pasigirdo trys artėjančio automobilio signalai ir greitai labai elegantiška pilkai melsva mašina priplaukė lyg paukštis prie durų ir trūktelėjusi sustojo. Sveiki, sveiki, sušuko jaunuolis raudonų kaklaraiščių. Šiaip ar taip čia yra asmuo gimęs šioje pusėje. Nežinojomis, Adams, kad jūsų kalėdų senelis toks modernus. A, tai mano krikštatėvis, seras Leopoldas Fischeris. Jis visuomet apsilanko antrąją kalėdų dieną. Po nekaltaus pauzės, kuri nori nenori išdavė entuzijazmo stygų, Rubi Adams pridūrė, jis labai malonus žmogus. Žurnalistas Džonas Krukas buvo girdėjęs apie šį įžymųjį miesto magnatą ir pats buvo visai nekaltas, kad miesto magnatas nieko nežinojo apie jį, kadangi kai kuriuose The Clarion ir The New Age straipsniuose apie poną Leopoldą jis rašė gana griežtai. Tačiau jis nieko nesakė, tik akilai stebėjo ilgokai užtrukusį automobilio iškraustimą – stambus, tvarkingas, žaliai apsirengęs vairuotojas išlipo pro priekinės duris, o smulkus tarnas švarių pilkų kostiumų išlipo pro galinės. Ant slenkščio jie padėjo ponui Leopoldui nusirengti, tarsi šis būtų didžiai saugomas paketas. Apsiautalai, kurių pakakto visam turgui, visų miško žvėrių kailiai bei visų vaivorykštės spalvų šalikai buvo nuviniojami vienas po kito, kol pasirodė kažkas panašu į žmogaus figūrą, draugiško, bet užsienietiškos išvaizdos džentelmeno, pilka ožio barzdelę ir švytinčią šypseną, purtančio nuo rankų didžiulės kailinės pirštinės. Jam dar nespėjus nusirengti, atsivėrė dvigubos didžiulis prieanga duris ir pasirodė pats pulkininkas Adamsas – kailiniuotosios merginos tėvas pakvietė gerbiamą svečią į vidų. Jis buvo aukštas, nudegęs ir labai nekalbus žmogus, dėvintis raudoną kepuraitę, panašiai į musulmonišką, su kuria atrodė tarsi anglų karininkas ar Egipto paša. Kartu buvo ką tik grįžęs iš Kanados jo pasbrolis Jamesas Blauntas, didžiulis ir triukšmingas jaunas fermeris, džentelmenas geltona barzele. Su juo taip pat įėjo net tokia reikšminga figūra, netoliese esančios bažnyčios kunigas, kadangi pulkininko vėliauniai žmona buvo katalikė ir vaikai, kaip tokiais atvejais įprasta buvo auklėjimi jos dvasia. Kuningas pavardė Braunas, nieko neįsiskyrė, tačiau pulkininkui patiko jo draugija ir jis dažnai kviesdavosi šventą į tėvą į panašius šeimos susijimus. Erdvėme namo vestibiulyje buvo pakankamai vietos net ir pono Leopoldo viršutiniams rūbams. Prieingis ir vestibiulis, lyginant su visu namu, atrodė gerokai per dideli, tai buvo didžiulis kambarys su milžiniškomis durimis viename gale ir laiptiniais apatinė dalimi kitame. Priešais didžiulį prieingio žėdinį virš kurio kabojo pulkininko kardas, procesija sustojo ir visa kompanija draugė su melancholišku kruku prisistatė ponui Leopoldui Fischeriui. Tačiau atrodė, kad šis garbingas finansininkas vis dar kovoja su puikiai savo apdaro atributais, mat išgiliai užslaptintos švarko kišeniais, ištraukė juodą ovalo formos dėžutę ir nušvitęs paaiškino, jog tai kalėdų dovana krikšto dukrai. Dėžutę jis laikė su nuginkluojančiu nuoširdžiu pagyrūniškumu. Prieš juokis akis tarsi krištolo fontanas ištryško. Oranžinėme velveto dėkle lyg trys kiaušiniai gulėjo trys balti deimantai, sujaudinę visus aplinkinius. Fišeris stovėjo spindys gerą noriškumu ir tarsi gerte gyrė merginos nuostabą bei susižavėjimą, rimtą pulkininko grožėjimąsi ir kimių balsų tariamas padėkas bei visų aplinkinių smalsumą. Dabar privalau vėl juos paslėpti, tarė Fischeris, įsikiždamas dėžutį fraką. Turi būti atsargus, kad jie nedingtų. Tai trys didėjai Afrikos deimantai nekarta vokti, dėl to vadinami šokančiomis žvaigždėmis. Jų ieško didžiausi nusikalteliai, net ir vulgarus gatvės ar viešbučių praščiokai, vargiai atsilaikytų pagundą jos pavokti. Aš galėjau juos prarasti kelyje, visiškai įmanomas dalykas. Tikrai galimas dalykas, suniurzgė jaunuolis raudono kaklaraiščių. Nekaltinčiau žmogaus jos paėmusio. Kai jie prašo duonos, o tu jiems nepaduodi net akmens, tuomet jie patys paima akmenį. Nekalbėkite taip, užsiliepsnoja mergina. Jūs šitoks pasidarėte nuo to laiko, kai tapote tuo baisiuoju žmogumi. Jums aišku, ką aš noriu pasakyti, kaip pavadintumėte asmenį, kuris pareiškė norą apkabinti kaminkrėtį. Šventuoju, tarė tėvas Braunas. O aš manau, pasakė ponas Leopoldas iš didžiai šypsodamasis, kad Rubi turi galvoje socialistą. Radikalas nebūtinai turi mesti ridikėliais, tarė kiek nekantraudamas krukas, o konservatorius nebūtinai konservuoti uogienė. Taigi, užtikrinu jūs, socialistas nėra žmogus trokštantis draugiško pobuvio su kaminkričiu. Socialistas tai žmogus, kuris nori, kad visi kaminai būtų švarus ir visi kaminkričiai gautų algą. O kas jums neleidžia, įterpė kuningas žemų balsu, pačiam tvarkyti savo suodžius – Krukas žvilgtelėjo į jį kiek susidomėjęs ir net su pagarba. O ar kas nors nori tvarkyti pat savo suodžius, paklausė jis. Galėtų norėti, masliai atsakė Braunas. Girdėjau, kad e, suodžius naudoja sodininkai, o kartą per kalėdas, kai netvyko fokusininkas, aš nudžiuginau šešis vaikus vien suodžiais. Pakeičiau jai savo išvaizdą. Kaip puiku, šūktelėjo Rubi. Norėčiau, kad tą patį padarytumėte mūsų kompanijoje. Triukšmingajam kanadiečiui misteriui Blountui, kaip ir nustebusiam, gal ir ne visai sutinkančiam finansininkui, jau buvo beišspraustas pritarimo šūksnis, bet tuo metu pasigirdo beldimas į dvigubas lauko duris. Jas atidarė kuningas ir jau apsigaubęs prieblandą įvairiausių violetinių gamų saulėlydžio fone – vėl pasirodė amžinai žaliuojantis sodas, araukarija ir visa kita. Reginys tarsi spektaklio dekoracija buvo toks įstabus ir spalvingas, jog valandėlė visi pamiršo neryškę figūrą stovinčią tarp durį. Žmogus buvo dulkėtas, nubrizgusių švarku matyt tik eilinis pasiuntinys. Ar yra džentelmenai tarp jūsų misteris Blauntas? Paklausė jis ir dviejodamas ištiesė ranką su laišku. Misteris Blauntas vos nesušuko patvirtindamas, su aiškia nuostaba, praplėšus voką ir perskaičius laišką, jo veidas kiek apsiniaukiai, bet tuoj pat pragėdrėjo ir jis atsisuko į savo pusbrolį ir šeimininką. Man nemalonu, bet turiu jūs, pulkininkę, kiek sutrukdyti, tarė jis džiugiai. Ar nesutrikdytų jūsų mano seno bičiulio vizitas svarbiais reikalais? Tai Florianas, garsusis prancūzų akrobatas ir komediantas. Aš susipažinau su juo prieš daugelį metų, būdamas vakaruose. Jis iš prigimties prancūzų kanadietis. Jis turi į mane kažkokį reikalą, nors man sunku įspėti kokį. Na, žinoma, žinoma, nerupestingai tarė pulkininkas. Lai atvyksta kiekvienas jūsų draugas, mielasai, be abejonės, jis parodys, ką sugeba. Jis įsiteplios veidą juodai, Jei tai turite galvoje, sušuko juokdamasis Blauntas, nebejoju, kad jis visiems apdums akis. Bet man ne tai svarbu, aš nesu per daug skrupulingas. Man patinka sena linksma pantomima, kur žmogus sėdi ant cilindro. Bet ne ant mano, oriai tarė ponas Leopoldas Fischeris. Na, na, nerūpestingai pasakė Krukas, nesiginčykime, yra ir blogesnių paukštų už sėdėjimą ant cilindro. Kadangi jaunuolio su raudono kaklaraiščiu nemėgo, tiek dėl kategoriškų nuomonių, tiek dėl aiškios simpatijos gražiai krikšta dokteriai, Fischeris pačiu kandžiausiu, diktatoriškiausiu balsu paklausė, Nėra abejonės, kad jūs išradote kažką žemesnio užsidėjimą ant cilindro. Malonėkite pasakyti, ką, pavyzdžiui, leisti cilindrui būti ant galvos, tarė socialistas. Na, na, na, sušuko kiek šiurkščiai, bet nepiktai kanadietis fermeris, negadinkime savo malonaus vakaro. Manyčiau, kad reikia sugalvoti, ką nors įdomaus. Jei jums nepatinka išteplioti veidai ar sėdėjimas ant cilindro, tuomet kažką panašaus į tai. Kodėlgi mums nesuvaidinus tikraus senovinės anglų pantomimos su klaunu, kolombina ir kitais – Būdamas 12 metų, išvykdamas iš Anglijos, mačiau tokią pantomimą, bet ji lik šiol tarsi laužo liepsna šviečia mano atminty. Kai pernai sugrįžau į gimtąją žalį, šis paprotys jau buvo išnykęs. Liko vien tik melodramatiškos piesės pasakų motyvais. Aš noriu išvysti azartinį pokerį ir suraitytai dešrą policininką, o rodomos vien mėnesienoje dūsaujančios princesės, mėlynosios paukštės ir panašiai. Melinbarzdis man labiau prie širdies, o labiausiai jis man patinka tada, kai pasiverčia juokdariu. Aš už policininkų suraitimą, tarė Džonas Krukas, tai jau tikslesnis socializmo apibrėžimas už kai kuriuos neseniai pateiktus, žinoma, pastatymas nebus lengvas. Visai ne, sušuko kiek per toli mintyse nutolęs Blauntas ar Lekinada, greičiausiai padaromos dalykas dėl dviejų priežasčių. Pirmiausia, kiekvienas gali apgaudinėti, kiek patinka. Ir antra, objektai yra namų ūkio daiktai, stalai ir rankšlošių kabyklos kubilai ir kita.